بسم الله الرحمن الرحيم كلين يا الله مساسي زوج سيتشنجي مساسي زوج سيتشنجولو إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم mazima twatuma nuuhu eri abantu b'ekibiina kye abakoola era abatiise nga tebirina batuukako ebibonereza ebiruma ennyo olw'okugatta ku allah ebintu ebirala qaala ya qawumi inni lakum nadhiirun mubiin nuuhu n'agamba abantu be abange abantu bange mazima ndi mulabuzi gye muli olwatu an ibudu llaha wattaquuhu wa atiicuun nti musinze allah yekka era temugattako kintu kyonna era mutye n'okugondera ebiragiro bye n'okwewala byeziyiza era muŋŋondere mu byonna bye mbalagira يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون mazima bwe munaakikola allah ajja kubasonyiwa ebyonoono byammwe ebitalina kakwate na mabanja g'abantu ate ajja kuwanvuya ekigero ky'ebbanga lyammwe mu bulamu okutuuka mu kiseera ekigere mazima okufa bwe kubeera nga kuzze tekukeerezebwa singa mumanyi mwandirongoosezza قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا nuhu yagamba omulezi wange allah mazima nkowadde abantu bange eri okusinza n'okwawula ekiro n'emisana nga sissa mukono فلم يزدهم دعائي إلا فرارا naye okukoowoola kwange tekubongedde okugjako okudduka n'okwesamba bye mbakowoola okujja gye biri وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا مزمولين بدين بكو لبدين يوكسني وكو bassa enwe zaabwe matu gaabwe ne beebikka engoye zaabwe ne bakalambira era ne beekuluntaza olwekuluntaza ate era mazima ne mbakoola mu lwatu era oluvannyuma ne njogera nabo mu lujjudde nga bwe njogedde nabo kinnoomu فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ne mbagamba abange musaba okusonyiyibwa okuva eri omulezi wammwe n'okwenenya gy'ali mazima ye nannyini kitiibwa asonyiwa ebyonoono byoyo yenenya gy'ali يرسل السماء عليكم مدرارا olwo nno ajja kubatonyeseza enkuba ey'omuddiŋŋanwa ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا era bawe mbungi maali n'abaana abateerewo ennimiro ze munaalya ku bibala byazo abateerewo n'emiga mufukirire ebibala byammwe era munywese n'ebisolo byammwe mubadde ki bantu bange lwaki temuwa allah kitiibwa nga bw'asaanidde ne mujemere watali kufaayo وقد خلقكم أطوارا nga mazima yabatonda mu mitendera mu nkwaso ne kuddako ekitole ky'omusaayi ne kuddako ekinyamanyama ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا abaffe temulaba ngeri allah gye yatondamu eggulu omusanvu buli ggulu waggulu walinayo وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ناتيكا كوغولو ليو كونسو مويزي نغا تشتانغالا نغا بويسامو انجوبا انغيكا والله انبتكم من الارض نباتا الله يبتا اندي كانغا بجامو ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا oluvannyuma alibazzaamu nga mufudde oluvannyuma agenda kubazuukiza alibajjemu mu bulambalamba nga temuyise mu mitendera nga bimera era allah abategekera ensi nga nnyanjuluze esoboka okuwangaalirwako mube nga musobola okutambulira mu iyo nga mukwata amakubo ge mba mwagadde قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا nuuhu kwe kugamba nti ayi mukama wange mazima ddala abantu abo banjeemedde ne basalawo okugoberera oyo yenna emmaali ye n'abaana be be bitayongera okugyako okufaafaaganirwa ومكروا مكرا كبارا abakulu mu bo ne basala enkwenene ennyo ne bawendulira nuuhu aba wansi mu bo وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ne bagamba nti temugeza ne muva ku bakatonda bammwe ن الدلودة ن سواع ن يغوث وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مزم باب الزر وما سنمو غابا غابا انتو بانجي ننجي فانسا بانتي أي الله abantu abeeyisa بيتو tobongera كجاكو kubula كفاكو مزيما mazima خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا olw'obwonoonyi bwabwe baazikirizibwa n'amataba era ne bayingizibwa omuliro وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يا ينوح كويكو قامان تأي ملزي وانجي الله تولكا كونسي ناتك كيريزا نوم بكو إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا anti singa obalekawo bajja kubuza abaddu bo era buli gwe banaazaala ajja kuba mwonoonefu omuwakanyi رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ayi mukama katonda nsonyiwa ebyonoono byange osonyiwe ne bazadde bange no yayingira mu nnyumba yange nga mukkiriza era nkusaba osonyiwa abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakazi obulabbe abeeyisa obubi tobongera okugjako okuzikirira suratu nuh sura ya 7 muhimu yakkira makka ereyina aya 28 nuuhu nabbi wa allah era omutume we yasooka yakuula abantu be emyaka 95 ebbanga eddene ereyimu ku bigendero byessuula kuyigiriza abakuula mu kkubo lya allah okubeera abagumiinkiriza n'okussa amakuba ag'enjawulo mu kuwoola abantu nabbi nuuhu abantu be yabakoola ekiro n'abakoola emisana n'abakoola mu kyama n'abakoola mu lwatu ebimu ku biyigibwa mu suura okusinza allah n'okumutya nsonga esonyiyisa ebyonoono ekyokubiri okwegerera allah okusonyiyibwa nsonga ereeta enkuba okutonya n'emmaali n'abaana okuyinjiwala ekyokusatu nti omukulembeze waabeera ku bubuze akosa nnyo abantu be tulaba nti abantu bannabbi noofe abakulembeze mu bo baabaleetera okubula ne bayita n'okuba nga bagatta ku allah ekyokuna mu bye tuyiga mu ssuula ebyonoono nsonga eviirako okuzikirira ku nsi n'okubonerezebwa ku nkomerero wallahu alamu